إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا حقيقة سيسي تمكترمشي kitabu hiki kwa haki ili upate kuhukumu baina ya watu kwa alivyokuonyesha Mwenyezi Mungu wala usiwe mtetezi wa mahaini واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما na muombe maghfira Mwenyezi Mungu hakika Mwenyezi Mungu ni mwingi wa maghfira mwenye kurehemu ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما ولو سوتتي wanaokhini nafsi zao hakika Mwenyezi Mungu hampendi aliyekhaini mwenye dhambi يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول Wakana Allahu bima yaamaluna muhita, wanataka kujificha kwa watu wala hawataki kujificha kwa Mwenyezi Mungu, naye yupo pamoja nao pale wanapopanga njama usiku kwa maneno wasiyoyapenda, na Mwenyezi Mungu anayajua vyema wanayoyatenda. Ha antum haula جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا hivyo nyinyi mmewatetea hawa katika uhai huu wa duniani basi nani atakayewatetea kwa Mwenyezi Mungu siku ya kiyama au ni nani atakuwa wakili wao wa kumtegemea ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما na anayetenda uovu au akajidhulumu nafsi yake kisha akaomba maghfira kwa Mwenyezi Mungu atamkuta Mwenyezi Mungu ni mwingi wa maghfira mwenye kurehemu. Waman yaksib ithman fa innama yaksibuhu ala nafsihi wa kana Allahu aliman hakima, na anaichuma dhambi basi ameichumia nafsi yake mwenyewe na Mwenyezi Mungu ni mjuzi mwenye hikma ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا na atendaye kosa au dhambi kisha akamsingizia asiye na kosa basi amejitwika dhulma na dhambi iliyo wazi الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Tumekuteremshia hii Qur'an kwa haki na kwa kweli. Imekusanya kila lililo la haki. Inabainisha haki mpaka siku ya kiyama ili iwe ni taa yako ya kukupa mwangaza kwa hukumu watu basi hukumu baina yao wala usiwapiganie walio mahaini na unapohukumu baina ya watu mwelekee Mwenyezi Mungu na ukumbuke utukufu wake na uombe maghfira yake na rehma yake kwani kughufiria na kurehemu ndiyo shani yake subhanahu wa ta'ala wala usiwatetee wale wanaofanya khiana na wakaendelea mno katika kuificha hiyo khiana katika nafsi zao. Kwani Mwenyezi Mungu hampendi ambaye mtindo wake ni khiana na kufanya madhambi. Wanajificha na wanataka kujistiri kwa watu wasiione khiana yao. Wala hayumkini kuzificha khiana zao kwa Mwenyezi Mungu. Na ilhali yeye daima yupo pamoja nao na wao usiku usiku hukubaliana kwa maneno yasiyomridhi Mwenyezi Mungu ya kuwasingizia tuhuma watu wasio na makosa. Na Mwenyezi Mungu mtukufu anajua vyema na hapana kitu kinachoweza kujificha na ujuzi wake. Ikiwa nyinyi mnawatetea hao wakosa wasipate adhabu ya duniani, basi hatopatikana wa kuwatetea siku ya kiyama mbele ya Mwenyezi Mungu na kukubali kuwa ni mlinzi wao wa kuwasaidia. Mlango wa toba hakika uwazi. Anayetenda kitendo kiovu chochote au akajidhulumu nafsi yake kwa kufanya maasi, kisha akamtaka msamaha Mwenyezi Mungu mtukufu, atamkuta Mwenyezi Mungu yu tayari kukubali toba yake na kumghufiria madhambi yake, kwani ndiyo mwendo wake Mwenyezi Mungu kughufiria na kurehemu. Hakika madhara ya madhambi ni juu ya yule yule ayatendayo. Mwenye kuchuma madhambi basi anajidhuru mwenyewe na alitendalo linamwangukia mwenyewe na mwenyezi mungu alitakasika na kutukuka, anajua aliyoyatenda na atamchukulia kwa mujibu wa hikma yake. Atamuadhibu au atamsamehe kwa mujibu wa hikma yake. Na mwenye kutenda makosa na madhambi kisha akamsingizia mwinginewe asiye na kosa alilotenda, kama vile mwizi kaiba kitu kisha akamsingizia wizi mtu mwingine. Mtu huyo ana dhambi mbili. Moja ni uongo na uzushi na la pili lile kosa wazi la kuiba